pri la personezzo de hundoi. Hundoi estas la plei amatai dorlot bestoi en la mondo. La historio pri amo inter la homo cae tiui bestoi estas iar mille longa. En multe heimoi, ili estas quasau familianoi. Posedantoi de hundoi ofte electas sian quarpiedan familianon Laudia raso, ne nur pro la bellezzo, sed anca pro la personetzo. Ili certas che iui rasoi consistas el personoi qui est temperamento placias alla homo. Yes, oni consideras ilin personoi. Ciu, efective, estas vero che raso determinas la personetzon de hundui? La conata revuo Science antau nelonge publicigis grandan esploron pri tio. Temas pri genetica studo de du mil individuoi cae enquetoi al dec hoc mil possedantoi de hundoi. On il trovis che la conduto de ciu besto estas tre varia cae practice ne dependas de la biologia heredo. Oni ne povas havi danan hundon same grandan kiel eta pudelo, sed estas eble che ili condutas tutte egale. La sciencistoi analisis la genoin de pli ol du mil hundoi, cio inclusivis datumoin de sepdec ok rasoi, cae trovis geneticain traitoin forte ligita in alt certae condutoi, sed neniu el ili estas specifai de unu aparta raso. La vario de condutoi estis tiel granda, che ne estis eble attribui traitoin de personezzo exclusive al unu raso. Ili concludis, male ol oni supposas, nur raso ne suffice da informoi por antauvidi la disposition de iu individuo. Tio concernas traito in agresemo, capablo dolce ludi, interagi cun homoi cae cun aliei hundoi. Raso clarigas nur nau procentoin ella variei condutoi de individuai hundoi. Conduto de hundoi Same quill de homoi, estas complexae, quio signifas che di dependas de multae malsamai genoi. Crome, la medio fortege influas entio. Patrina zorgo, frua convivado, traumatoi, exemple. Hundoi comensis condividi sian vivon con homoi antau proximume decquin mil iaroi fare de comuna praulo simila alla non tempa lupo. Probable ili estis interessitai pri la companio de homoi. Comencidis tiam la genetica selectado de individuoi lau favorei traitoi, capablo convivi con homoi cae interagi lau indicoi de la possedanto. Nur en la decnaua iartcento oni comences bredi rasoin lau apartai caracterizajoi. Felae maculoi en dalmatei hundoi, corpulentezo de curt hundoi, cae simile. Tamen, malgrau tiui differenzoi, hundoi formas unu solan spezion, cae eta spizzo povas havi personetson similan al tiu de granda ceas hundo